לא לנו, אדוני, לא לנו, כי לשמך תן כבוד, על חסדך, על עמיתך. למה יאמרו הגויים, עיין נא אלוהיהם, ואלוהינו בשמיים, כל אשר חפץ עשה, עצביהם כסף וזהב, מעשה ידי אדם, פלהם ולא ידברו, עיניים להם ולא יראו, אוזניים להם ולא ישמעו, אף להם ולא יריחו. יריחון, ידיהם ולא ימישון, רגליהם ולא יהלכו, לא יהגו בגרונם, כמוהם יהיו עושיהם, כל אשר בוטח בהם, ישראל בטח באדוני, Ez Ramu Maginam Hu Hu Beit Aharon Bit Chuvadonai Ez Ramu Maginam Hu Hu Yirei Adonai Bit Chuvadonai Ez Ramu Maginam Hu